Da li je dozvoljeno znači izmjena tog redoslijeda i kazali smo da je ispravno da se mora slijediti ovaj redoslijed jer nema ništa što navodi da je dozvoljeno znači promijeniti ovaj redoslijed a možda ćemo neke posebne detalje vezano za ovo pitanje govoriti u narednom predavanju. Jednostavno govorit ćemo ono osnovno što je vezano za abdest, pa ćemo onda brojna pitanja ili podpitanja koja se vežu za abdest, koja je neminovno poznavati i neminovno znati, govorit ćemo to u narednom predavanju. Kao pitanje da li je dozvoljeno pričati pri uzimanju abdesta, korištenjem svaka i slične stvari, znači koje su sporedne jeli, po pitanjima abdesta. تكبر بدمعاتي أستغفر الله العظيم لأنني لم أستعن بالصبر في أزماتي فشدائد من بعدها قد أتى كالشمس تطلع في هي حكمة الأقدار Ovdje je također neophodno osvrnuti se na jedno bitno pitanje, a to je što kažu fakihi el muvalah da li se mora abdest uzimati bez pravljenja prekida znači da se počne uzimati abdest i da se završi odmah ne smiju se znači praviti prekid kada bi čovjek napravio prekid pri uzimanju abdesta da li je njegov abdest validan tu se islamski učenjaci spore pa kažu učenjaci malikijske pravne škole i većina hambelija da se ne smiju praviti prekidi. Ako čovjek napravi prekid, veći mora početi sa šetka. Na primjer, čovjek se abdesti i prolazi pored njega ili vidi brata muslimana, ušao u abdeshanu, nije ga dugo vidio, mi se sa njim i počne pričat pored toga što po mišljenju ovih učenjaka on je napravio grešku što pravi prekid, voda curi i dalje, nije zatvorio onu česmu, jel? Priča sa njim deset minuta. I nakon toga se okrene i nastavi dalje da Jer mu valja abdest. Po mišljenju učenjaka koji kažu da nije dozvoljeno praviti prekide, ali se i oni sami spore u prekidu. Šta je to prekid? Kada će se računati veći prekid, a kada manji? Pa kažu veći prekid je kada se osuši zadnji dio tijela koji je ispravo. Oprao si jednu ruku i uvidio muslimana, brata i sa njim počeo pričati. I kada se završio razgovor, pogledaš ruka suha, kao da je nisi pravo. Kažu, to je veći prekid. No međutim, Ibnul Munzir od Šafija je ovaj prigovorio ome svatanje ovakvom, pa kaže to se razlikuje po ljeti i zimi i gdje čovjek živi. Ponekad ljeti, ako čovjek abljesti na polju i jaka žega i sunce, naročito u južnim predjelima zemaljske kugle ili oko ekvatora i tako dalje, osušit će se njegova ruka za možda prije minute. A zimi se možda neće osušiti za par minuta. Pa je velika razlika. Kako onda može biti to precizirano? Pa je prigovorio u svome dijelu koji se zove Eleusat, prigovorio je znači ome mišljenju ovih učenjaka. Pa znači, ispravno je kazati ono što je veći prekid u običajnom pravu jednog naroda. Šta se to smatra većim prekidom? Selam i da čovjek nekoga pozove da mu nešto kratko kaže, ne smatra se većim prekidom. Ali da sa njim duže priča, to se smatra većim prekidom i to je ono što oni znači smatraju da kvari čovjeku ono što je činio do tad od abdesta. Međutim, učenjaci hanefijske i šafijske pravne škole kažu da ovi prekidi ne utječu na validnost abdesta. I da čovjek može napraviti znači prekid pri činjenju abdesta. Bio je da je prekid duži ili da je kraći. Šehul Islam Ibn je odabrao nekakav srednji put pa kaže dozvoljeno je praviti ove prekide ako čovjek ima opravdanje za to. Ako je nešto, na primjer, čovjeku hitno da nešto mora nekome kazati, da mora prekinuti abdest i tako dalje, da nešto kaže i slično tome, da nešto obavi pa da se vrati, ovaj ako je po, po nužnoj potrebi može. Ili čovjek, na primjer, abdesti se, abdestio i oprao desnu ruku ili potrao po glavi, a nema vode da opere noge. Pa kaže, djetetu, haj mi donesi tamo iz bunara vode. Dijete otišlo, malo se igralo, zaboravilo pa se vratilo nazad, nije donijelo odmah vodu. Napravio je duži prekid, ali nije imao vode. Kažu šta? Može znači nastaviti nakon toga. No međutim, ako bi namjerno napravio te prekide po šehu islamu Ibn Taymi, ne bi Abdes bio valjan. Ovdje učenjaci koji kažu da je zabranjeno činiti te prekide iznose argumente. I nema, braćo, zapamtite da nema ni jednog pitanja da učenjaci nemaju argumenta. Osim rijetki, pa bar logiku. Ako nema, možda nema iz Kur'ana i sunneta, možda nema iz postupaka ashaba, ali ima logiku. Ili ima nekav kijas, analogiju i tako dalje. nešto on koristi kao argument. Neće kazati niko od učenjaka ja tako mislim i gotovo. To nisu govorili tako. Jer oni se pozivaju, a logika je isto dokaz u šerijetu. Kada nema argumenta, zdrava logika može biti. Znači u određenim slučajima, u određenim slučajima može biti argument. Ne stavlja se logika nikad ispred čega? Kur'ana, sunneta, čak i postupaka ashaba. Ako su postupci ashaba jednoglasni, tu nema logike pored ti, znači, no međutim, kada nema nikakvog dokaza, onda se može znači gledati logički. Učinjaci koji kažu da je zabranjeno praviti ove prekide, kažu mi imamo dokazi sunneta poslanika sallallahu alaihi vseleme, a to je predaje koju prenosi Omar radijallahu anhu, da je jedan čovjek abdestio. I došao poslaniku sallallahu alaihi vseleme, pa je vidio na njegovom stopalu koliko za nokat, za veličinu nokta da je suho, da nije oprao. To mjesto nije dotakla voda. Pa kaže, rekao mu, rekao mu je, irđe u ahsin vuduek. Ili kaže vrati se i poboljšaj svoj abdest. Tako je, poboljšaj svoj abdest. Kažu, vidite, poslanik sallallahu alejhi ve je naredio čovjeku da se vrati i da poboljša svoj abdest. I to je dokaz šta? Da ga ponovi, jer ga nije ovaj obavio kako treba. Kažu učenjaci koji smatraju da je dozvoljeno praviti prekide, ovo je kažu dokaz nama, a nije vama. Pogledajte, dvije strane jednim istim argumentom dokazuju dva različita mišljenja. Kažu drugi učenjaci koji kažu da je dozvoljeno praviti prekide, kažu poslanik sallallahu alejhi ve je rekao idi i poboljšaj svoj abdest, a nije mu rekao ponovi abdest. A poboljšati abdest može biti šta? Operi to što je ostalo. Ili operi samo stopalo cijelo, a nije mu rekao ponovi jer spoljašnje značenje, kažeš i neko je i poboljšaj to što se učinio. Poboljšati znači da je ono u redu što je učinjeno, je tako? Samo treba još nešto dodati uz to da bi se šta upotpunilo. Pa kaže, to je nama dokaz, nije vama. Pogledajte razumijevanje, znači hadisa sa dvije različite strane. U jednoj predaji koju bileži Ebu Davud i drugi za koji imam i kaže da je dobra, stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao ome čovjeku idi i vrati se i ponovi svoj abdest. Ponovi svoj abdest i ponovi namaz. Klanjao je, znači tako, pa mu je rekao, kaže, ponovi abdest i ponovi namaz. No međutim, ispravno da je ova predaja slaba. Da je ova predaja slaba. Prvo, slaba je kao lanac prenosilaca, a druga stvar, ako je on klanjao, kako je onda poslanik sa nakon namaza mogao vidjeti da je njegov stopalo suho? On je začudo abdest i klanjao, pa mu kaže, vrati se, ponovi šta, abdest i namaz. Pa je znači klanjao, tako? Kako je to mogao klanjati? Oslušio bi se abdest pa nije mogao vidjeti ništa. Ispravno je da ova predaja slaba, znači da ne može poslušati kao argument, nego ispravna prava muslima, predaju koji se kaže poboljšaj abdest. A poboljšaj abdest može značiti ovo i ovo, ali kada se gleda samo spoljašnje značenje tog hadisa, prije bi to značilo da je dopuni, upotpuni to što se ostavio, znači suhim. Ovo je, braćo, kada govorimo da li je dozvoljeno nema sumnje da je bolje čovjeku da ne čini to. Ali kada bi čovjek rekao ja sam abdestiju, učinio prekid, šta ćemo mu kazati? E onda se vraćamo na argumente. No međutim nećemo kazati da je bolje da čovjek čini. Ne, bolje da ne čini. Jer to bila praksa poslanika sallallahu alejhi da počne uzimati abdest i da nestaje od pranja ruku do dok ne izgovori dom. Znači sve bi to znači povezao da to bude jedna cjelina. Učenjaci Hanetijske pravne škole i Šatijske Kažu mi imamo dokaz od ashaba da je dozvoljeno praviti prekid. A to je predaje koju bilježi imam Malik u svojoj El imam El Bejhefi u svome sunenu sa lancem prenosilaca najispravnijim lancem prenosilaca. Malik od Nafi od Ibn Omara. Nema ispravnijeg lanca na kugli zemaljskoj. Po imamo Buhariji. Kaže, u ovoj predaj ima Malik, da je Ibn Omar otišao da se je abdestio i da je došao pred džamiju i da su ga ljudi pozvali da uđe klanjati, pa je potrao, abdestio sam, nije popirao, oprao svoje noge, niti je potirao po Pa je potrao po svojim mjestima ušao u džamiju i klanjao ljudima. U jednoj predaji dženazu da im je klanjao. Abdestio se i došao. Dobro, možda će neko kazati, on se abdestio, ali možda mjesto gdje se uzima abdest bilo blizu šta? Džamije, pa to su bile možda sekunde. Samo prišao od mjesta abdesta kod džamije, potrao i ušao i onda se ne bi smatrao prekid. Kažemo jeste, to je tako da nije predaje imama El Bejhekija u kojoj stoji, kaže pa je potrao po svojim mestvama nakon što se njegov abdest osušio. Ha, pa je potrao po mestvama nakon što se abdest osušio. Pa ovo ukazuje znači da je Ibn Omar napravio ovdje znači jedan ipak, jedan ipak prekid. Znači ako bi čovjek napravio duži ili kraći prekid preuzimanja abdesta, njegov abdest je bio šta? Ispravan bio bi Mabdes ispravan, ali je bolje to čovjeku da čini jednostavno da iziđe, znači, iz ovih, iz ovih razilaženja. U ovim prekidima pri uzimanju abdesta nisu vidjeli smetnje Ibn Omara, Tata, u Ibn Musejib, Hasan al-Basri, Ibrahim al-Nahaj, Sufjane Ceuri, Imam Buhari, Ibn Munzir i drugi. Nisu znači vidjeli smetnje da se ovo da se ovo čini i ovo je mišljenje većine islamskih pravnika. Većina islamskih pravnika kažu da nema znači smetnje. Znači zaključak pitanja ne smeta čovjeku da napravi manji ili veći prekid, ali je bolje da to ne Nakon toga u ome hadisu se dalje spominje, a mi govorimo o hadisu Osmana radijallahu ta'ala tako koji govori o svojstvima poslanikovog sallallahu alejhi ve abdesta i kazali smo da je to jedan taj hadis da je jedan temelj jedan temelj po pitanju abdesta. Jer je u njemu opisan abdest poslanika sallallahu alejhi ve na jedan slikovit, jedan potpun način. Ima stvari koje nisu spomenute, koje ćemo uzimati znači iz drugih hadisa. Potom se kaže ovdje u hadisu i oprao je svoje ruke do lakata tri puta. Ovo nam ukazuje da je pranje ruku do lakata legitiman postupak pri abdestu, ne samo to, već da je to rukn abdesta po konsensusu islamskih učenjaka. Jer ga uzvišen je Allah te barek tela spomenuo u Kur'anu. I nema razilaženja znači po pitanju pranja ruku da su ruke obavezne i onaj ko ne opere svoje ruke pri abdestu da mu ne vrijedi njegov, da mu ne vrijedi njegov abdest. Ovdje je bitno kazati da se ruka pere od početka prsta. Ne znači samo ruka odavde, pa nagore. Nego se pere znači od početka prsta. Pa se prsti peru i opere se znači cijela onda ruka, znači do lakta. Moraju se znači i prsti, moraju se i prsti isto tako oprati. Jer je ruka podlaktica je u šarijatu od malog prsta do lakta. To je područje u šerijeta, to treba pratiti. Tako da ono prvo pranje ruku ne može stati na mjesto ovoga. Ne može stati na mjesto ovoga. Skoro smo dobili jedno pitanje preko interneta. Pita nas jedna sestra, kaže, ako je, kaže, pranje šaka sunnet, zbog čega se onda obavezuje pranje ruku sa prstima? Mi ćemo kazati, čovjek pranje ruku prije abdesta je sunnet. I to je složna ulema. Sva ulema smatra da je pranje ruku prije uzmanja abdesta sunnet. Osim za onoga koji hoće da stavi svoje ruke šta u posudu nakon spavanja, tada i mora oprati. E šta je sada ovdje i kako odgovoriti onome ko kaže pranje ruku šaka je sunnet. Jeste pranje šaka sunnet pri ome prvom pranju. Kada se peru prije abdesta, tada je šta? Sunnet. Ali kada čovjek ne bi tada oprao šake i dođe da pere ruke, šta? Mora oprati šake. Mora oprati šake i ne vrijedi ovo je u pitanje bilo vezano, može da se kako abdestite, da lako ostane šta? Na noktima. Pa je to je bilo u pitanje, a to je vezano onda za šake. Ne bi bili kako prsti mogli proći. Ne, mora se znači skloniti, mora se ukloniti taj je lak, jer je lak materija koja sprečava dolazak vode do nokta, a to ne bi znači onda e, dovelo do cilja jeli, onoga željenog, a to je da čovjek uzme abdest i da opere taj dio tijela kompletan. Ovdje se lema spori Znači ruke se peru i počinju se ruke prati odavde, od prstiju. To je najbolje. Od prstiju znači da ide prema laktu dalje da ih pere. Jedan se spor vodi među islamskim učenjacima da li se lakat pere pri manje abdesta. Da li samo, jer u Kur'anu se kaže da se operu ruke do lakata, a nije spomenuto šta sa laktovima, nego samo do lakata. Pa se vodi spor. Imami četiri mezheba smatraju da će se oprati, da će se oprati ruke sa laktovima. I ovo je mišljenje izrazite većine islamskih pravnika, osim imama Zufara od Hanetija, imam Zufar od Hanetija i Ebu Bekr ibn Dawud i neki drugi smatraju da nije. Ali to je manjina islamskih učenjaka. Vidimo ovdje da imam Zufar, mi, znamo. Jusuf, Ebu Muhammed i Zufar. To su tri najpoznatija učenika imama Ebu Hanife. Najpoznatiji učenjac koji je njegov mezheb. Ali se nisu složili svemu sa Ebu Hanifom. Ebu kaže da treba prati lakto i da ne vredi abdest dok se ne operu lakto. A Zufar njegov učenik kaže da ne treba. Znači nisu slijepo slijedili svoga imama, nego imam Zufar gledao u Kur'an i sunnet kao je Buhanita. Pa je kazao, imam Zufar ja vidim u Kur'anu da ne treba. Da se u Kur'anu kaže do lakata. Dobro, kada se kaže do, ovo je pitanje dugo. Islamski učenjaci kada o ome govore dugo i, vode se rasprave, navode se ajet i tako dalje, no međutim mi ćemo to skratiti. Da bi uzeli znači samo onaj glavni onaj dio rasprava. Kad kažemo do, da li to mora značiti da se da ne ulazi u to do ono što je do toga došlo, na primjer, kaže čovjek ja sam išao do Sarajeva. U redu može li ovo značiti da je došao do Sarajeva, do granice, do tabla i Sarajeva i vratio se? A može značiti tako da je ušao u Sarajevo. Može biti jedno i drugo, išao sam do Sarajeva. No međutim, ako mi kažemo, ili ako čovjek kaže, išao sam do Sarajeva, i uz to ti navede još jedan argument koji ti ukazuje da je on ušao u Sarajevo, a šta je taj argument ovdje? Praksa poslanika, sallallahu alaihi da je uvijek pravo laktove. Kaže se u Kur'an do lakata. A Kur'an je došao općenito, globalno. Nisu njegovi propisi došli pojašnjeni i precizirani kažu, nego je došao sunne da to pojasni. A poslanik sallallahu alejhi ve je uvijek pravo svoje lakne pri uzmanju Pa je ovo do pojašnjeno čime? Sunnetom. Kao u ovome slučaju. Kaže čovjek išao sam do Sarajeva i kaže otišao sam na baš čaršiju i pojeo ćevap. Dobro, nećemo ćevape. Otišao sam na vaš šaršiju, možda neko nije ručao, i kupio sam sebi sablju. U redu. Nije sada on kaže, ja sam otišao do Sarajeva, jer je ušao u Sarajevo, ne znamo. Ali je došao drugi dokaz koji nam ukazuje šta? Da je bio u Sarajevu. A to je njegov dolazak na vaš čaršiju. Da sebi kupi sablju. U redu. Ovdje isto ovome slučaju. Kaže Allah te barak je otala i opelite svoje ruke do lakata. Ali mi imamo nešto što ukazuje da nije ciljano do, nego je ciljano sa. Nije do, nego sa. Pa će biti operite svoje ruke sa laktovima. Skupa sa laktovima. A to je praksa poslanika, sallallahu sallam, da je pravo, čak u nekim predajama se navodi da je pravo, znači i više iznad toga, i brojni su hadisi koji govore o tome, o čemu ćemo govoriti možda u narednom predavanju kada budemo govorili da li je sunnet da čovjek pere dijelove tijela i više od toga. Da li je sunnet da pere i više od od članka i više od, od lakta i tako dalje. Nakon toga, kaže poslanik sallallahu alaihi sallam u ovome hadisu, potom je potrao po svojoj glavi. Potom je potrao po svojoj glavi. Potiranje po glavi je obaveza i sastavni dio obvesta. Ne vrijedi abdest bez potiranja. No međutim, islamski učenjaci se ponekad ne razilaze oko samog argumenta ili oko osnove da je neka stvar obavezna nije obavezna, ali se razilaze oko kakvoće te stvari. Pa kažu jeste potiranje po glavi obaveza, obavezno, tačno. Ko ne potire po glavi ne vrijedimo abdest. No međutim kako se potira po glavi? Pa su se razišli. Razišli se ne samo to, u samim mezhebima su brojna razilaženja. Ja ću vam spomenuti ta razilaženja samo da ih čujete, ne morate ih pamtiti, niti morate pisati, niti morate znati. To je stvar, samo da čujete, da vidite koliko u samom mesebu ima razilaženja po jednom pitanju. Pa kažu učenjaci šafijske pravne škole, ili od imama šafije se prenosi da je dovoljno potrti samo nekoliko dlaka. Samo ovako čovjek da rukom pređe malo do, tokači par dlaka, u redu U drugoj se predaji prenosi da je dovoljno tri dlake. Tri dlake ako potre, gotovo, jer to je potiranje. I desilo se potiranje. Allah azuđer kaže potarite. Gotovo. Kaže ja sam, to je potiranje. Najmanje što smatra potiranjem, potiranje. I treći rivajet mama šafije da se potare cijela glava. To je znači šafijska pravna škola. I kod nje je ispravno najjače mišljenje da treba potrati ono što se smatra potiranjem. Ako potereš onom, onako e, kao što se smatra običnom pravu da je potiranje, to je znači bilo, to bi bilo potiranje po šafijskoj pravnoj školi. Ima još jedno mišljenje o kome se kaže da ne treba potirati manje od nasije. A nasije je ovaj ovdje prednji dio kika. Ta kika, taj prednji dio koji Allah te barakala spominje u Kur'anu, to je prednji dio kaže ne smije manje od toga, ne treba manje od toga. Ovo je mišljenje mama Berdavija od Šatija, od učenjaka šafijske pravne škole, imam Begavi koji je umro 516. 516. godine. Kod imama Malika ima nekoliko mišljenja, najjače i najpriznatije je da treba potrati cijelu glavu. Najjače je da treba potrati znači cijelu glavu. Drugo je mišljenje da treba potrati najmanje dvije trećine glave, treće je mišljenje da treba potrati najmanje trećinu glave i četvrto mišljenje da treba potrati bar kiku, nasiju. Kod Hanefija imate tri, predaje. I hanepijski učenjaci kod njih je nekako najbliže, ove predaje su nekako najbliže jedna drugoj. Kod ovih vidimo razlika. Trećina, dvije trećine, kika. Velika razlika. Dok Hanefije kažu ne. Treba ili četvrtinu glave, to je najpoznatije po Ebu Ili za tri prsta i to je negdje tu, možda malo manje, ili kiku. Pa je znači kod Hanefija otprilike znači četvrtina glave da se potira. A što se tiče imama Ahmeda, kod nje imaju dva rivajeta, jeste potiranje cijele glave i potiranje većinskog dijela glave. Cijelo glave ili potiranje većinskog dijela glave. Pazite, ispravno je po sunnetu poslanika sallallahu ve da se potare šta? Cijela glava. Nigdje nema vjerodostojne predaje da je poslanik sallallahu ve selleme potirao po glavi samo prednji dio glave. Toga nema. To se prenosi od Ibn Omara. Jeste, ima vjerodostojna predaja da je Ibn Omar potrao prednji dio glave. No međutim, to je postupak ashaba, jel' tako? Možda će neko kazati, pa da ashab ne zna. Kažemo, jeste zna. Ali je najpreće da se slede šta? Hadis poslanika sallallahu ve selleme. Pa kad imamo hadise, tad se ne obaziremo puno na postupke ashaba. Jer ashabi nekada nije čuo za hadis, nekada nije znao i tako dalje, no međutim, hadis je li propis za cijeli ummet. Pa će čovjek potrati cijelu svoju glavu, jer je poslanik sallallahu alejhi ve tako činio. No međutim kada kažemo cijelu glavu, znači li to da mora svaku dlaku da mora potrati? Ne znači. Nego znači većinski dio glave, a ono što malo što ostane onda iznad ušiju i slično tome, ili sa strane, po konsensusu islamskih učenjaka, to ne kvari svi su složili da čovjek kada potene i malo ostavi sa strane, negdje nešto prođe kroz prste, nije potrao, to ne smeta znači čovjeku. Potiranje glave se čini kako je došlo u vjerodostojnom hadisu da čovjek počne sa prednje strane, da stavi ruke ovako na prednji dio glave i ode nazad do potiljka, do kraja kose i potom vrati svoju ponovo, svoje ruke, vrati tamo odakle je počeo potiranje. Tako se potira glava. To je jedna verzija i to je najispravnija verzija da se navodi kod Buhari i kod muslima. A imate i drugi način, a to je da stavite nazad i da potarete napred i da ponovo vratite ruke. I da ponovo vratite ruke. To je drugi način, znači, potiranja glave. O potiranju glave ćemo još govoriti. Jer o potiranju glave još ima pitanja koja je sve dano za potiranje glave. Da li je glavu dozvoljno potirati više od jedan put? Mi smo kazali oprao je tri puta, i ruke, usta nos tri puta, oprao ruke tri puta. Dobro, šta je sa glavom? Jer se ona pere tri puta. Odnosno, da li se ona potira tri puta? O tome ćemo inša Allah govoriti kasnije. O tome ćemo inša Allah govoriti kasnije. međutim, ovdje kaže kaže se ome hadisu da je potrao po svojoj glavi Potom je oprao noge, a ušio nigdje. Ali uši su na glavi, jel tako? A uši se smatraju da su od glave. To je jednom hadis koji se navodi da su uši od glave. No, međutim, ovaj, potiranje ušiju je isto tako legitimno. Neki učenjaci, manja skupina islamskih učenjaka kažu da je potiranje ušiju vađib, neobavezno. obavezno, Zato što smatraju se sastavnim dijelom glave i tako dalje. No, međutim, ispravno je da je poslanik sallallahu sallam potirao uši i da ne treba čovjek ostaviti potiranje uši. Da ne treba znači ostaviti potiranje ušiju. Kako se potiraju uši? Način potiranja ušiju. Od Ibnu Abasa se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve kada bi abdestio da je potrao uši sa spoljašnje i unutrašnje strane. Ovo je hadis dostojan koga bilježi Nesaji ibn, ibn Mađe i drugi, koji je znači vjerodostojan. U drugoj predaji se navodi isto od Ibn Abasa pojašnjenje o ovome hadisu, pa se kaže da bi potrao sa svojim kaži prstima unutrašnjost ušiju, a sa svojim palcima spolješnjost. Onako kako mi činimo. Znači sa ova dva prsta se potaru uši iznutra, a sa ova dva prsta izvana. Potiranje, pa znači, ovo nije pranje. Neko uzme uši pa pere, pa pere, pa pere. Nije uš se ne peru, uš se potiraju, glava se potira. Dobro, kad bi čovjek oprao glavu, bi ne valjao abdest? Ne ima šta kaže ulema. Opere glavu. Ulema kaže da je ispravan abdest, ali on ružno postupio. Jer, braćo, pogledajte Allahove milosti. Operete ruke, operete lice, ali potarete glavu. Šta mislite da je Allah te barek od tala kojim slučajem rekao i operete glave? Znate li koja bi to poteškoća za čovjeka bila? Ne bi Allah dželevala može to propisati ljudima. Ali kakva je milost Allaha Žešanu opereš, opereš, a tamo gdje ne može, potareš. Pogledajte milosti. Ne samo to, čak od nogu gdje je blaže, Allah šalo kaže, pa potareš po nogama. Jeli, po, po mestama i tako da. O čemu ćemo inšalak posebno govoriti kada dođe pitanje mjesti. No međutim, pogledajte, samo jedan propis na kome trebamo Allah žanu zahvaljivati? Što nas nije obavezao kad god uzmeš abdest da moraš oprati glavu. Subhanallah. No međutim, znači treba potrati po glavi, tako po ušima. No međutim, šta se dešti? Čovjek uzme abdest i potira po glavi. potere po glavi. I kada vrati ruke nazad, pokvari mu se frizura. I onda šta radi? Onda popravlja frizuru rukama. Popravlja lijevo, desno, sve popravi i onda osuši svoje ruke na šta? Na kosi. Još ako ima dušu, dužu kosu, osuši ruke. A uši se potiraju sa tom vodom kojom se potro glavu. Ne uzima se nova voda. Osim ako ima potreba. Pa onda ispade da potriješ ruk, uši sa potpuno skoro suhim rukama. Onda to bude neispravno. Pa ne treba čovjek, nego treba znači potrat uši, pa onda može popraviti ko sa hoće ili nakon abdesta i tako dalje. U svakom slučaju ne treba znači ovdje da puno potire po glavi tako da mu se ne osuše prsti njegovi. U svakom slučaju učenjaci četiri pravne škole su složni da treba potirati uši sa unutrašnje i spoljašnje strane. Da treba znači sa strane potrati, da treba potrati uši. Šehol Islam Ibn Kajim kaže nema ni jedne vjerodostojne predaje da je poslanik sallallahu alejhi ve uzimao novu vodu za potiranje ušiju. To se kaže samo prenosi od Ibn Omara. je to činio. Ali nema od poslanika sallallahu alejhi ve vjerodostojne predaje da je on uzimao novu vodu za potiranje ušiju, nego bi uvijek potrao uši sa onom vodom koja je ostala od potiranja glave. Isto tako i kaže šejh Mubarek Puri i drugi. Ovdje se spor vodi oko hadisa koga bilježi imam Bejheti od Abdullaha ibn Zejda u kome se kaže vidio sam poslanika sallallahu alejhi da se abdestio i uzeo novu vodu za potiranje ušiju. Možete kazati pa dobro gdje onda zbog čega je spor? Evo zbog čega je spor. Ima hadis da je Abdullah ibn Zejd vidio poslanika sallallahu alejhi kako potire uši sa novom vodom. Kaže imam Bejheti ovaj hadis je ispravan i kaže imam Neovi da je ispravan. I to su šafijski učenjaci. I i, i Ponekad moramo braće kod ocjene hadisa, moramo, prazit, moramo znati, učen, jedan učenjak kaže da je taj hadis slab. Imam Begovi kaže da je hadis slab. Ili Ibn Abdul Ili kaže imam Ibn Ređep i tako dalje. Ponekad moraš znati kog je mezheba taj učenjak. Ne da je on slijedio taj, nego možda su učenjaci tog mezheba prihvatili taj hadis. Ali ako dođe još neko iz drugih mezheba pa potvrdi vjerodostojnost tog hadisa, onda to biva još jače. No međutim, ispravno da je ovaj hadis slab, da je izniman, da je šaz. I mnogi islamski učenjaci su mu pregovorili. Mnogi islamski pravnici hadijski, znači stručnjaci su pregovorili o ovome hadisu i znači ispravno je da ovaj hadis nije vjerodostojan. Ovdje kada se potiru uši, neophodno je spomenuti potiranje vrata. Odnosno bolje kazati na propust i promašaj i grešku koju čine mnogi klanjači, a to je potiranje šta? Vrata pri uzimanju abdesta po ome pitanju islamski pravnici imaju dva mišljenja. Većina hanetijski i neki šafijski pravnici kažu da se vrat potire i da je to lijepo učiniti. Oni kažu ponekad da je sunnet, neki kažu, neki kažu da je to od etike abdesta. Adab. Od etike abdesta da je to lijepo da se potare. Dok drugi pravnici smatraju da to nije ispravno činiti za to nemaju validni argumenti u sunetu poslanika sallallahu alaihi wa alihi Oni koji kažu da se vrat potire oni kažu, poteru se uši, a potom sa ova tri prsta, sa spoljašnjim, znači dijelima ovih prstiju, potire se vrat. Pošto ova voda nije korištena. Ovo je sve iskorišteno za potiranje glave, dlan, i potom za potiranje ušiju. Pa se ostala ova tri prsta šta? Jer kad potirete uš s ovim ponekad i ovo dođe do ušiju unutra, tako. Pa je ostalo na kraju, znači samo ova tri prsta i to s ove strane, kaže to nije korišteno, pa se zbog toga potira. Ako neko pita, dobro, zbog čega sa ova tri? Da zna, zato što ta voda tu nije korištena. To je čisto, pa kažu s tim se onda potre vrat. Tako kažu. No međutim, u sunnetu nema validnog argumenta koji ukazuje. Znači, njema, njihov argument je ovdje logika. Logika da kažu tako se čini, ali u sunnetu nema ništa što ukazuje na to, Šehol Islam Ibn Taymiyyah u svojim fetvama kaže, nema nijednog ispravnog hadisa, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem potjerao svoj brat pri uzmanju abdesta, isto ovo kažu Ibnul Kajim, Imame Neoli, Ešeukjani, Ebu Pajib Abadi i stalna komisija za islamsko misionarstvo eh, Eležetu Daime, jeli, koja danas radi djeluje u Saudijskoj Arabiji. Znači, nema validnog argumenta. Ima jedan hadis u kome se kaže, koga bilježe Ebu u kome se kaže onaj ko bude potirao svoj vrat kada sabdesti neće biti zauzdan sinđirima od batre na sudnjem danu. No, međutim, taj hadis je ništavan i više lažan i ne može se znači ovaj argument. Ima Imaju neki drugi sporedni argumenti koji nas možda ovdje trenutno ne zanimaju, ali uglavnom nema validnog argumenta koji ukazuje na potiranje abdesta. U redu. Ako čovjek potere po vratu, kažemo to nije od abdesta, je li pogriješio? On nije učinio ono što je sunet, ali je li pogriješio? Je napravio prestup? Jeste. Napravio prestup. Da nije neko kazao, pa dobro, nije od abdesta, ali je lijepo da je potrebno, ne smeta. Kažemo smeta. Pa zbog čega smeta? Smeta zbog toga što je poslanik sallallahu alejhi jednoga dana došao i abdestio Na potpuno propisan način i u abdestu je spomenuto sve što se spominje jednog abdesta. A to je od početka do kraja. Ništa nije ostavio. Pa je kazao, ovo je abdest. Ako doda na ovo, pazite, hadis bilježi je sa dobrim lancem prenoslaca. Ako doda na ovo, ružno je postupio, granicu prekoračio i nepravedan je. Pazite hadisa. Ja sam se abdestio. Ako doda na ovo, potirati vrat, potirati ispod pazuha, ne znam, nije bitno gdje. Ko doda na ovo, ružno je postupio, granicu prekoračio i nepravdu je Pa znači, onaj ko tako učini, on šta? Prelazi granicu i čini nepravdu i znači ružno postupa. To je po riječima poslanika sallallahu alejhi Zato kažemo nije dozvoljeno čovjeku nikako da potjera vrat pri uzmanju abdesta. Potari vrat nakon abdesta ne smeta. Nakon abdesta potari koliko hoćeš, to je tvoje. No međutim, za vrijeme abdesta ne treba čovjek dodavati ništa, jer to uđe u abdest. Pa mi vidimo danas, kada se govori o abdestu, onda se crtaju slike kako se abdesti, između ostalog je nastalo šta? Potiranje vrata. Pa ljudi taj taj svoj nekakav običaj ili to svoje što smatruju lijepim stave u ibadet. I onda tu se desi zlo. Tako da ne treba znači potirati vrat pri uzimanju abdesta. Također od sunneta je da se pri uzimanju abdesta prođe pri pranju ruku prođe prstima između prstiju. Da se prođe znači prstima između prstiju i da se očiste znači ovaj ovdje dio. Znači da se očisti ovaj ovdje dio koji zna često ovaj može ili ostati suh ili može tu se nakupiti nešto od neprijatnosti i tako dalje, pa može znači ostati prljaštine i slično tome pa da to čovjek ne očisti, zato će znači prstima proći znači kroz prste. I ovo je stav učenjaka četiri pravne škole. Znači učenjaci četiri pravne škole su složni da je lijepo čovjeku da tako postupi. I pri tome se pozivaju na hadisa poslanika sallallahu alejhi između ostali hadis u kome poslanik sallallahu alejhi ve kaže u potpuni jednom da ashaba u potpuni svoj abdest prođi prstima između prstiju. A u drugom hadisu stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao uspjeli su oni koji čiste između svojih prstiju pri uzmanju No međutim, oko ovoga hadisa postoji razilaženje. Spor. Jedni kažu da je vjerodostojan, drugi kažu da je slab. Allah najbolje zna, no međutim, ovaj prvi hadis je sigurno ovaj jak argument. Ovdje se kaže prođite prstima između prstiju. O, u redu. Da se to odnosi na ručne i na nožne prste? Kada govorimo već o prolaženju između prstiju, možemo spomenuti ako nismo radili, znači još pranje nogu, no međutim, u hadisu se kaže neka prođe prstima između prstiju. To se odnosi i na ručne i na nožne prste. Jer su to prsti i jedni i drugi. I to je došlo u hadisu Ibn Abasa u kome je poslanik sallallahu alejhi ve kaže kada se budeš abdestio prođi između prstiju ruku i nogu. Jasno znači drugi hadis koji je pojasnio da se to odnosi znači i na ručne i na nožne prste. I u predaji u više ibn Šeddada stoji da je rekao, vidio sam Allahovog poslanika sallallahu sallam kada se abdestio, prošao je malim prstom između nožnih prsta. Malim prstom između nožnih prsta. Isto se to prenosi i od pasmana radijallahu ta'ala anhu. U redu. Kojim se to prstom prolazi između nožnih prstiju? Malim. Jeste, i to je došlo u vjerodostojnom hadisu malim. Ali prstom koje ruke? Desne ili lijeve? To nije došlo u hadisu. Nije došlo u hadisu, nego to se zaključuje, znači, iz pravila da je desna ruka za lijepe stvari, a da je lijeva ruka za uklanjanje neprijatnosti, čišćenja poslije nužde i sl. tome. Zato je lijeva, znači zato se koristi lijeva ruka. I veliki dio islamskih učenjaka, hanetijskih i drugih pravnika su prihvatili ovu analogiju. Kažu da je ta analogija ispravna i ona ima potporu u hadisma poslanika sallallahu alaihi kao hadis Ajše u kome kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi je koristio svoju desnicu za, za čiste stvari pri jelu i piću, a lijevu za čišćenju posle nužde i za otklanjanje neprijatnosti prljavštine. Hadis jasan, je li tako? Da je lijeva za otklanjanje prljavštine i neprijatnosti. Hafsa, radijallahu ta'ala kaže, Poslanik sallallahu alejhi ve koristio svoju desnicu za jelo, piće i oblačenje, a svoju ljevicu za sve mimo toga. Znači ovo isto ukazuje da će se znači to činiti lijevom rukom. A kazali su znači, kod ručnih prsta to se čini što će se ispreplikati ovako prsti. Znači da se ovako čini. Znači neće se prolaziti jednim prstom, nego se ovako prsti znači prepliću i onda se tako znači opere to što je između prsta. Jer sama kakvoća što se tiče ručnih prsta nije došla. Isto tako sunnet je čovjeku kad pere lice da, da prođe svojim prstima kroz bradu. Kroz bradu da prođe znači sa prstima. Prenosi se od poslanika sallallahu alejhi ve da se abdestio i pošao svojim prstima kroz bradu i rekao ovako mi je naredio moj gospodar. U stvari prenosi Osman da je poslanik sallallahu alejhi ve prolazio svojim prstima znači kroz bradu. Neki učenjaci nisu prihvatili ove hadise, ali ispravno da su oni vjerodostojni sa mnoštvom puteva preneseni kao hadis Enesa koji prenosi različita puta i drugi hadisi i drugi ashabi prenose te hadise tako da je ta praksa inša tela utemeljena u sunetu poslanika sallallahu alaihi wa Ovo bi znači bilo ovo bile samo neki sporedni propisi koji su bili vezani za pranje znači lica o kome smo znači već prije toga govorili. Ponekad ćemo neke stvari znači govoriti iako nisu na mjestu na kome bi trebali da govorimo o njima, ali jednostavno da bi se mogla shvatiti ona znači osnovna stvar, a to je način uzmanja abdesta, a sporedna pitanja će ovako ponekad znači spomenuti mimo toga. U svakom slučaju mi ne možemo, nemoguće je svojstva poslanikovog sallallahu sallam abdesta pojasniti ni u jednom, ni u dva, ni u tri, ni u pet predavanja. To bi trebalo cijela serija i ciklus predavanja se može napraviti jer oko abdesta mi brojna pitanja koja mi nećemo nikako spominjati, ni ćemo znači prići njima, ali ići ćemo znači ovako korak po korak pojašnjavajući znači jedno po jedno pitanje, a onda ćemo na kraju ostaviti znači vremena uvijek za pitanje da se postave u vezi onoga o čemu se govorilo. Tako da se upotpuni. Ponekad možda meni nešto prođe da ne spomenem, a neko se od vas sjeti pa ću pitati, tako ćemo znači upotpuniti znači ono o čemu smo pričali. U svakom slučaju ovim bismo završili znači potiranje po glavi i po ušima, a ostalo nam je znači nakon toga još pranje nogu i brojna pitanja koja se vezu za, za sami abdest koja moramo spomenuti, koji znači ne možemo tek tako jednostavno preći. pa ćemo inša Allah nastaviti našem narodnom predavanju. Allahu Teala Anem wa Allahum ala nebina Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi ma'in wa jazakumullahu khairu jazaa.